Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala bütün dünyasını dəyişənlərə qanı-qanı rəhmət eləsin. Həmçinin Mehdiyə. Qadınların səsini eşidirsiniz. İndi onlar Mehdiyə şahsı vaxt sevirlər amma halbuki ki, Mehdi qəbirdə yazab səsə gedən nemət görür. Yəni, bunların şahsı vaxtı, onun heç bir əhəmiyyəti. Amma Peyğəmbərin gələn yəni, həsələrə əsasən belə eləmək hətta haramı sayılır və Peyğəmbər sallam bu cür əməli qadağan edib. Ona görə mən öləndən sonra belə qəti eləməyin. Belə eləməyin, qadağan edirəm, mən öləndən sonra belə eləməyin. Artıq mən sözümü dedim.